أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن Efendimiz hepinize ayrı ayrı selamı var. İyidir, afiyetlidir, Cenab-ı Hak sıhhat ve afiyetin müjdat eylesin. Önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den üç tane hadis-i şerif aktaracağız. Ondan sonra mektubu okuyacağız. Ahmet İbni Hanbel Rahimallahu Teala El-Müsned adlı kitabında رواية إبيار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الأمر عليه الصلاة والسلام بوجهه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل İnsanlar içerisinde Allah'ın لنا Cenab-ı Hakk'ın çile ve sıkıntılarına en fazla maruz kalan insanlar peygamberlerdir. Ümmel Ensar, ondan sonra peygamberlere en fazla benzeyenlerdir, ondan sonra benzeyenlere benzeyenlerdir. Cenab-ı Hakk'ın kirlere, Cenab-ı Hakk'ın zahmetlerine en fazla maruz kalan insanlar, peygamberlerdir, enbiya-i sonra onlara yakın duranlar, en yakın duranlar, sonra yakınlara yakın duranlar. Bu şekilde aşağı doğru geliyor. Mevla'dan-ı Kudüs'ü Rom 2. cildin 99. mektubunda bu meseleyi gayet müthiş bir şekilde izah eden en enfes bir mektubu vardır. İslam'da çile nedir? İslam'da dava için e, maruz kaldığımız zahmetlerin manası nedir? Niçin Allah Celle Celaluhu dostlarına en yoğun, en kesif, en zorlu Şiirlere reva görmüş Kıtmam Rabbani'nin o uzun ve de güzel bir mektubu vardı. Resul Ekrem buyurdu ki insanların çileye en fazla maruz kalan e, peygamberler, sonra onlara en yakın duranlar, en fazla benzeyenler, sonra onlara benzeyenler. يبتلى الرجل على حسب دينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوتك انسان صاحب شوق دينه جرى شلغ الزعمة سكن في امارة صلقاتك يبتلى الرجل على حسب دينه انسان صاحب وجود دين قدر شلغ الزعمة النار صلقاتك فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه في دين الله salavat var ise, metanet var ise, senin bir e, dininde bir ciddiyet, samimiyet var ise, işte o. onun peki çilesi çok daha kesin olacaktır. Dini tek olan, dini sağlam olan, dininde dik duran insanın Allah'tan gelecek olan e, çilesi ve dini uğruna karşı karşıya kalacağı zahmetler çok daha fazla olacaktır. Ya Müslüman olduk yani, çile çekmek için mi? Bu sorunun mantığı yoktur. Çile attıkça ahiretteki ikan, ahirette olacak olanlar, ahiretteki ilgili olan her şeyi daha iyi anlama, daha iyi kavrama e, becerisi hasıl oluyor diyor İmam Rabbani Kuddise Sirruhu. Demir kızdırırlar. Niye? görmek kolay olsun diye, demir kendisinden beklenen hizmeti daha iyi ortaya koysun diye, yanmadıkça, yanmadıkça insan olgunlaşmıyor. Demir kızdırılmadıkça da, peki ateş oranı yükseltilmedikçe demir işlemiyor, demir bükülmüyor. Tehlikemesi dini sabben, eğer insanın dininde bir salavet ve ciddiyet var ise, e, lafa lafa değil, budu budu değil peki. Hakikaten metin bir din sahibiyse işte debelâuhu o insanın peki e, ile de sıkıntısı çok daha fazla olacaktır. İmam Rabbani Kudüs Sirru buyuruyor, gelen çile ve belaların e, ve zahmetlerin çok büyük incelikleri vardır diyor. Mevla'nın dostları diyor, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya yalvararak Allah'ım nemiz var, mal, mülk, şu, bu vesaire hepsini sana verelim Allah'ım, bize dert ver Allah'ım, bize çile ver Allah'ım, çile ver ki sabredelim de ahirette makamımız, ahirette olacak olan şeylere yakinimiz daha fazla artsın Allah'ım. Onun için Eylullah'ın çilesi de sahip oldukları dine göredir kimin dininde teknik var ise, kimin dininde ciddiyet ve samimiyet varsa onun hastalığı ağır oluyor. Onun peki kilesi daha büyük oluyor. Hacı Ahrar'ın buyurduğu gibi evliya kime denir? Mevla'nın deli dostu kime denir? Bütün ümmetin derdiyle uğraşan ama kendi derdini kimseye söyleyemeyen insandır. Bir kuzunun bir tane yavrusu ölmüş, kesmişler kalbinde bir delik var. Bir tane kuzuyu kesmişler, bakmışlar kalbinde dört tane delik var. Meğer birisinin bir tane yavrusu ölmüş, öbürünün dört tane yavrusu ölmüş. وإن كان في وإن كان في دينه رِكَّةً eğer bir Müslümanın dininde, dininde e, hafiflik var ise ubudiyye ala kadri dinihi. Bir Müslümanın dininde eğer hafiflik var ise, ciddiyet, metanet yok ya, işte laubali. Bilmiyor ama işte o yani adet olsun diye mi artık yani? Veya takıldım gidiyorum diye mi ya? Artık hangi kanaatle din sahibi olduysa ciddi bir dini yok. Eğer bir insanın dininde ciddiyet yok ise ubutiliye ala kadri dinihi. O insanda sahip olduğu din kadar ancak hesap ve cefaya maruz kalacaktır. Demek ki istikamet üzere bulunup da e, hangi hadisler olduğunu anlamak isteyen karşı karşıya kalmış olduğu eza ve cefaya baksın. Diyor, Yani o manaya geliyor Resul-i Ekrem sallallahu sözü. Eğer hakikaten birçok çileye maruz kalıyorsan elhamdülillah devam. Yani çile ve sürekli kalalım manasında değil bu da gelirse Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan yani şöyle bir isyan olmasın. Ya Müslüman olduk başımız beladan eksik olmuyor vesaire. Sakın ha, sakın ha. Ubudiki ala kadri dinihi. Peki, insanın dininde, dininde hafiflik olursa, ciddiye olmazsa o da sahip olduğu miktar kadar ancak baş ağrısı, diş ağrısı, şu bu vesaire ee, çileye maruz kalacaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki, Sahih-i Müslim'de geçer bu. Abdülkadir Cezayir'i rahimahullah, Cezayir Fransızlardan kurtaran adamdır. Aynı zamanda Mevlana Halid Barza dininde adamıdır. İmam-ı Kusuyu vardır, Cezayir'de bir alimdir. Ona bir mektubu var, orada diyor ki, Efendi Hazretleri, bak ne kadar zamandan beri savaşıyoruz Fransızlarla bu ne olacak artık yani? Bittik artık yani. Bir şey kalmadı. İnsan bile kalmaz oldu. Savaştaki insan bile neredeyse tükendi. Silah bitti, o bitti, bu bitti. Yani bizim bu çilemiz e, nedir peki? İmam Kusugi mektubunda diyor ki Sahih Müslim'in rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala bir kulundan memnun olursa, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir kulunu severse, Allah zalim bir devlet başkanına ona musallat eder diyor. Bu herkesin kulağına küpe olsun bu. Hepimiz bunu beynimize yazalım demiyorum, beynimize kazıyalım. Allah eğer bir kulundan razıysa, devleti veci onun başına musallat eder. Devlet sürekli onunla uğraşıyor. بکر رشتہ کر نہیں پراپت کیا ہے اور ہوم منسٹر سرخی کی راہ جگہ رہتی چلان جی محمد مستفا ہو سوچا کام بہتر بھی اپن کرنا آٹھ دن بل چار منسٹر برات بھی جاتی رکھنے کا برات مل آج کا یتر آٹھ دن ve ma aleyhi katliyekum. Yani Müslüman e, böyle diyelim rahat bir ortamda ki e, rahat yürüyebilsin diyor. Bela ve musibet Müslümanı peki rahat bırakmayacak. Müslümanın yakasından düşmeyecek. Attığınız her adımda attığınız her adımda rahatsız edileceksiniz. Dininize, ziyaretinize söyleyecek. Hakaretlere maruz kalacaksınız yani kork diyeceğiniz bir zaman gelmeyecek diyor Resul Ekrem sallallahu Onun için e, başımıza bazen nahoş hadiseleri geliyor. Elin makralarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar bir yerde elhamdülillah samimi olan insanın samimiyetinin Allah tarafından onaylandığının alametidir bunlar. Eğer cirit insan olsaydık, yani bazı eksiklerimiz, Cenab-ı Hak kusurlarımızı telafi edicilere muvaffak eylesin. Ama, ama eğer seninle uğraşılıyorsa, istikamet üzere yaşadığından dolayı sen ve davana hakaretler söz konusu olmuyorsa, olmuyorsa sen bunu gönül et İmam Rabbani buyuruyor, bu yolda Cenab-ı Hak bazen kullarını cemaliyle terbiye eder. Bazen de celaliyle terbiye eder. Burası asıl mühim olan nokta burasıdır. Nedir bu işin sırrı peki? Allah Celle Celaluhu kulunu terbiyeyle meşgul olduğu zaman bazen cemaliyle meşgul eder. Terbiye eder. Nasıl peki? Sana mesela süper imkanlar verir. Mal verir, mülk verir, sıhhat verir, afiyet verir, ders vermez her istediğin yer tıkır tıkır tıkır olur gider. Bu Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle sana işlem yapmasıdır bu. Fakat diyor, Mehdi Ennare bu arada diyor bir şey senden götürebilir diyor. Sana der ki bu kadar imkanın var. Ee, nedir yani İslamiyet'te bu kadar yaşamaya çalışıyorsun? Paran var, pulun var. Bir tane daha al. Neyse artık yani istemiş olduğu şey. Birçok konularda Belki Allah'ın bize vermiş olduğu imkanlara, imkanları israf etmekle nefis bizi taklaya getirebilir affedersiniz. Bir araban varsa bir araba daha al, misal. Yani ticaretçi yaparsın bu işi, ihtiyaç varsa yaparsın bu işi. Ama ve bir mücerret çıplak iştahtan dolayı. Bir işin varsa bir tane daha, olmadı bir tane daha, olmadı bir tane daha. Peki sıhhatın var, afiyetin var, git gelsene ya, eğlensene ya, nedir ya takıldın işte cübbeye, şalvara, bilmem, çarşıra vesaire falan. Eğlenmek senin hakkın, bu kadar imkan varken, niçin yani böyle kahırlı bir yerde yaşıyorsun dedi. Git, sevgini yaşa diye biz o Allah'ın cemalinden gelen nimetlerden dolayı seni e, aldatabilir. Nefis orada senden bir hisse kapabilir. Ama allah Teala cebaliyle muamele ettiği zaman ne yaptı? Ders verdi, sıkıntı verdi. <clears throat> Veya malını Allah-u Teala talan etti, darmadan etti, dibe vurdun. Allah böyle cebaliyle muamele ettiği zaman diyor e, o zaman yürekten daha samimi olarak estağfurullah dersiniz diyor. <clears throat> veya veya Nefsi emmare o anda sizden bir şey koparamaz diyor. Sana kalk git gez diyemez ki hastalık sana isabet etti. Veyahut da paramı aldı Cenab-ı Hak seni fakir fukaraya yaptı. E, nefis bir şey diyemiyor ki sana e, param var kalk git eğlen şu bu vesaire. Allah-u Teala celaliyle vurduğu zaman nefis insandan bir şey koparamıyor. Yok ki bir şey sende. Oradan peki seni diyelim işte tehlikeye maruz bıraktın. Bakın diyor, Allah-u Teala böyle sıkıntı verdiği zaman, dert verdiği zaman, tam keder verdiği zaman bunu ganimet bilin diyor. Bunu ganimet bilin diyor. Bunu size ikram edilen bir şerbet bilin diyor. Neden? Nefis çünkü uyarlayamıyor. O taraf kapandı diyor. O zaman diyor yüreklerindeki ihlasla söyleyeceğiniz la ilahe illallah'ın size kazandıracağı makam, rütbe, Mevla'nın nezdindeki belki e, ee, makamı çok çok büyük çünkü celaliyle vurduğu zaman, gereğini yaptığınız zaman aldığınız makam cemaliyle muamele ettiği zamankinden çok daha fazladır. Çok daha fazladır. Çok daha fazladır. Onun için Eylül'la, Eylül'la her türlü tehdit, belaya, musibete, derde, sıkıntıya ve çileye maruz kaldıkları zaman Kaldıkları zaman Rabbi bütün malımı al, bütün servetimi al, bana dert ver, bana sıkıntı ver, bana hasret ver. Beni sana da davana cahil verir yananlardan eyle diye Allah-u Teala'ya naz niyaz eyler, münacat eyler. Ama Rabbani Teala buyuruyor ki ama işin bu lüksesini ve inceliğini anlamayan ise, anlamayan ise der bir avam yani senin anlayacağın. Ee, o kişi ise Allah'ım malım, mülküm, neyim varsa hepsini peki sana vereyim, şu derdi bedenden al kurtulayım derler diyor. Bu aldanmıştır diyor. Bu aldanmıştır. Sahabe-i kiram radıyallahu teala anhum 40 gün içerisinde kendilerine eğer bir bela, bir sıkıntı, bir çile, bir baş ağrısı, diş ağrısı gelmedikleri zaman oturur ağlarlardı diyordu İmam-ı Şahrani'nin. Rahimullahu Teala. Mekan, neden insan sevdiğini bitirir. İnsan sevdiğine naz yapar. İnsan sevdiğine peki e, tokat atar icabında, şefkat tokatı. E, Rabbim acaba mücevherden mi sildi ki? Hiç bizi Cenab-ı Hak naz yapmıyor, hiç Mevla bizi cilve yapmıyor vesaire diye üzülürler bu sıkıntı gelmeyince. Hele bu sıkıntı da dava için olursa Allah'a, devletin yağlı bayağı. Allah-u Teala bu duruşu muhafaza etmeye hepimizi muvaffak eylesin. Onun için çektiklerimiz, çekeceklerimiz vesaire vesaire bunları istikamet üzere olduğumuz müddetçe Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan bize gönderilen bir zaaf gibi kabul edelim. Bir şikayet kabul etmeyelim. اِنَّ اللّٰهَ غَيُّورٌ وَيُحَبِّ الْغَيُّورُ وَعَمَرُ الْغَيُّورُ diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Allah kayyum. Allahu Teala gayret gayretkeştir. Allahu Teala Allahu Teala belki kıskançtır Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Ömer ve gayyudur diyor Ömer'de. Yani dişli insanlar bunlar. Tuttuklarını peki bırakmayan insan. Hazreti Ömer radıyallahu anh ve diğer sahabe-i kiram. Burada çok sözler var. Onun için pes etmek yok. der, davamızı yaşamayız, devam eder gideriz. Allah seni onaylıyor. Allah seni onaylıyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu seni teşkil ediyor. İyi yol üzerindesin. Peki işareti ne Rabbim? Sana şimdi diyor Cenab-ı Hak devlet başkanını musallat edeceğim. Din ve diyanetinden dolayı sürgü yiyeceksin. Eziyetlere maruz kalacaksın. Hapishanelere maruz kalacaksın. İşin mantığını kavradıktan sonra mücadele etmek kolaydır Allah'ın izniyle. عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ebu Hureyre radıyallahu teala an rivayet ediyor. Ebu Hureyre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden e, iki sene önce İslam'a girdi. Hristiyandı kendisi. Anası çok uğraştı onunla. Çok dayandı, çok direndi. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün dedi ki Ya Resulallah dua et de şu anam İslam'a girdi dedi. Canımdan bezdirdi beni. Her gün sana bu şekim ediyor. Sayyid diye dayanamıyorum artık ya Resulallah. Allah dedi ananın Müslüman eylesin diye Resul Ekrem sallallahu Eve anasının kelime-i şahit getirdiğini duydu. Son iki yılda Resul-i Ekrem sahabelerine intisap etti, intisap etti, intisap etti ama hiçbir sahabenin de görmediği işi gördü. Resul-i Ekrem sahabelerden en fazla hadis-i şerif rivayetten Ebu Hureyre radıyallahu teala anh'tır. Yemez, içmez, Resul-i Ekrem Provası'nın mübarek ağızlarından dökülen hadisleri muhafaza ile meşguldür. Hafız Rehafi'den ki, Peygamber Efendimiz'in kabrinin arkasında şöyle 50-60 metrekarelik e, bir yer var. Orası Ashab-ı Sütte'nin yeridir. Resul-i Ekrem o kadar yerde, 50-60 metrekarelik yerde 70 tane e, sahabesine eğitim veriyordu. Onlara orada hocalık yapıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu yemez içmez, belki hep anne kuş gibi onların ağzına koyuyordu. Gördükleri hizmet bambaşka. Okuyana hizmet, yani bütün hizmetlerin üzerinde. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, artık diyor yani yıkılacağım diyor, açlıktan devrileceğim diyor. Neticede dedim ki dışarıya çıkayım da betimin benzinin sarardığını birileri görür de bana merhamet eder bir şeyler verir diye verir diye dışarıya çıktım diyor. Artık bir şey ezberleyecek halim kalmadı. Kim için uğraşıyorlar? Kim için uğraşıyorlar? Kim için uğraşıyorlar? Ben hala ayıramadım. Ben hala uyuyorum. Ben seni sürekli gelmiyorum. Hadis-i Şerif dinlemeye. İstanbul'da hayali şaka kuruyoruz. Olur. Hatta bir Avrupa'sını gidiyor vesaire. Neyin kıymetini yapıyorsun ya? İslam yapıyordu, insanlar arasında cenaze hükümet yıkıyor. Allah muhafaza eylesin. Dışarıya çıktın diye böyle yıkılası gidiyorum böyle, sağlı sollu vesaire. İşte birisi beni görecek de, ne oldu sana ya? betimlerden sararmış, yüzünde kan kalmamış falan şeklinde bir şey der de bana bir şey verir yerir diye öyle çıktım kendi halimi arz ediyorum insanlar. Attı git ya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çıktı karşıma diyor. Resul-i Ekrem dedi ne bu halin? Ne oldu sana vesaire? Dedim ya Resulallah kaç günden beri yiyecek bir şey bulamadım. Sürekli ilimlerinizle meşgul olmaktan yiyecek bir şeyim kalmadı. Bitti ya Resulallah gidiyorum artık. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ebu Hureyre, Ebu Hureyre, canın kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki, Abdullah'ın oğlu Muhammed'in elinde bir hafıdan beri ateş yanmadı. Muhammed Mustafa aç, sahabe-i kiram aç, ümmet askeriyedir, tıkkiriyedir de yemek yiyor. Geri tenezzül etmiyor biraz bir dinlemeye. Öbürü İran Fatih, demin ki okudum gazetelerin e, ravisi Sad ibn Vakkas radıyallahu anh Hiyanı fetheden adam, asker, komutan, işi belli gücü belli. Ama yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve dinleyip Efendimiz'den bize bir şeyler aktarmaya çalışıyor. Asker tarafı var, sevgi ilim tarafı var. Ama de farklı farklı meslek sahibi. değil mi? mesleğimizi mazeret yapıyoruz. Ha bu işler benim işim değil. Kimin işi? Hocanın işi. Sahabe-i ikram öyle mi yapar? İmam-ı Azam Ebu Hanife e, alimdi. Hem de tüccardı. 300 bin mesela halletti. 300 bin. An hani Ebu Hureyre radıyallahu anh kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan aktarıyor. إن الله تعالى خلق الرحمة الله تعالى مرحمة جرس يوم خلقها مئة رحمة الله مرحمة أجمع جسنا يرسل جن جسنا يرسل مرحمة فيدي جس عدد يرسل فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة Cenab-ı Hak yüz efendim, adet rahmet yarattı, merhamet yarattı, acıma yarattı, 99 senesini yanında sakladı. O arasını fi halkihi rahmeten vahiyeten. Kullarına sadece bir tanesini dağıttı. Şu an hepimiz gelmiş geçmiş Adem Aleyhisselam'dan en son e, insana kadar hatta hayvanlar da dahil buna. Bütün yarattığı canlı varlıklarda merhamet vardır. Bütün yarattığı ve yaratacağı Peki, mahlukatın tamamına vermiş olduğu rahmet, yaratmış olduğu yüz rahmetten sadece bir tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Anne olan beygirin, anne olan atın, yavrusun olan merhameti Cenab-ı Hak Celle Celal sahip olduğu rahmetten sadece, merhametten sadece bir tanesi diyor. Peki, bazı şerifte, evet, ne kadar peki canlı mahluklar ise alayına dağıtmış olduğu merhamet, yaratmış olduğu yüz merhametten sadece bir tanesi. Bir tanesi. Bak şimdi ne oluyor? فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة Kafir Allah'ın rahmetinin ne kadar engin, ne kadar muazzam ve geniş olduğunu bilse cennetten asla ve katla umut kesmez. Burası çok mühimdir. Burası çok mühimdir. Burası çok mühimdir. فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّذِي عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ Kafir eğer bir bilseydi Allah'ın merhameti, Allah'ın acıması, affı vesaire ne kadar engin olduğunu bilseydi asla ve kat'a Allah'ın cennetinin umut kesmez hemen gün İslamiyet'e girerdi. Ey, şimdi burası bize ağır gelecek ama gelsin. Acılar işte acı. وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ عَذَابٍ Müslümanla, Müslümanla Allah'ın azabının ne kadar korkunç olduğunu bilse, kafir Allah'ın rahmetinin ne kadar muazzam olduğunu bilse Allah'tan ümit kesmezdi. Müslüman da peki Allah'ın azabının nedenli korkunç olduğunu bilse, ben yetmem minen nâri. Cehennemden kesinlikle kendisini güvende hissedemez. Yandık ya. Yani ne yapsak peki ey bak Allah'a Allah'ın azabı bize bir dokunursa vesaire böyle sinir sinir titrer diyor. Cenab-ı Hakk'ın ama Resul-i Ekrem sallallahu kurduğu teraziye bakın. Kafire umut veriyor, Müslümana ameline güvenme diyor. Ameline güvenme diyor. Yani demek ki insanlardan farklı insanlara, Müslümanlara peki. Acı, merhamet et peki. Ne kadar yapsan yine olmadı. Yetmedi, duygusuyla hareket et demek istiyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Rabbani buyuruyor, tarikatta derviş, eğer dersini yapsarsan oh be, ders zaten yani bitti vesaire falan. Diyecek bundan bir şey olmaz. Niye? Olmaz. Olmaz derken yani kabul edilmesi demek değil bu Eksikler gene çok. Eksikler gene çok. Doymak yok. Doymak yok. Doymak yok. Nasıl bir insan doyup büyüyse, içlikle susuzluğu daha çok artar. Niye susuzluk çünkü? Ha, tarikatta da insan aynı mantık üzere, aynı terazi üzere durması gerekiyor. Yaptın mı? Yetmedi. Olmadı ki eksiğim var. Rabbim tamamını muvaffak eyle. Amin diye insan Allah'tan daha fazla destek almalı diye muvaffak Sanatta da aynen böyledir. Sanatkar diye bir hassas mesele yazdı yazıya işte kardeşim. Gerçek yazı bu, sanat bu dedi, bundan bir şey olmaz. İnsan, hepimiz yani buna dahiliz. İnsan işi öyle becermeli ki daha mükemmeli düşünemeyecek. Düşünemeyecek. Mimar Sinan yapmış kelimeyi, Süleymaniye'yi göz bitiyor ya. Ah şurayı şöyle yapmasaydı, şöyle yapmış diyemiyorsun artık. Göz bitiyor. Kafir, eğer Allah'ın rahmetinin ne kadar muazzam olduğunu bilseydi, derhal İslamiyet'e girerdi. Peki, bununla birlikte Müslüman ise, Müslüman ise Allah'ın azabının nedenli elin olduğunu bilseydi, Cenab-ı, şey, Cenab Hakk'ın cehenneminden asla kendisini tehlikenin göremezdi. Eyvah! Oraya bir gidersen benim durumum ne olacak diye sürül sürül ısrar İmam Bukhari İmam Müslim beraber rivayet bir rivayet ediyorlar. Böyle bir şirkler tamam. Anin Abbas radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Abbas peygamberimizin amcaoğlu. O rivayet ediyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Men a'ane zalimen. Kim bir zalime destek çıkarsa, kim bir zalime destek verirse, ister ki parasal bakımdan olsun, ister siyaset bakımından olsun, ister ekonomik yönden olsun, ister alkış olsun fark etmez. İster belki onun izinden gitmek niyetiyle belki destek olsun fark etmez. Ben e'ane zalimen ifade mutlak. Kim bir zalime destek verirse, ister kafa ve karşı düşünce, duygu, iştah, şehvet neyse artık yani. Ben <clears throat> e'ane zalimen evet. İsterse versin, fark etmez yani. Aynı şey. Ben a'ana zalimen, zalimi destek veren bir insan niye destek veriyor? Liyubhide, liyubhide bir batılı haktan. O zalimin var ya, batılıyla yanlış kişiyle hakkı öldürmek için, hakkı tesis etmek için, hakkı kaldırıp atmak için, yani İslam'a düşmanlık olsun diye kalkıp da zalimin batılına zannin batılına gönül verip hakka hakkın kesilen insanlar ya فَتَبَّرِئَ ف۪يهِ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ Bu insan Allah'ın himayesinden çıkmıştır. Bu insanın Muhammed Mustafa ile alakası kalmamıştır. Ahmet İbni Hanber'in başka bir hadislerinde ise Resul-i Ekrem diyor ki, benim bununla hiçbir alakam kalmamıştır, onun da kötü benimle bir alakası kalmamıştır diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Zalime, zalime, zalime, nahak yere, peki hak yiyen, insanlara zulmeden, değil sana ama öyle ama böyle ama öyle ama böyle destek veren, yüreğinden ona peki onay veren her türlü. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ diye Cenab-ı ayet-i kerimede. Kavzi Beydavi diyor ki, مرنا نے دیا ظالم میں ذرہ قدر محنت نہیں ظالم میں ذرہ قدر محنت نہیں ظالم میں ذرہ قدر محنت نہیں اب کیا اگر جہنم اگر جتنے کو گنجا کر دیجیے تو اسے کئی دعوی دیے ظالم میں محنت رکھنا کر دیو میں چلا ایسا اپنے مکان ہونے والا جانے سے لگتی ہوں تو اسے بھی اور تھا تو بھی کئی دعوی ہوگا şu camiye gelen alnı secdeye giden insanlar mesela bir yüzüke vampul giyiliyor. İtikatları gavura benzemediğinden, yani itikatları gavura benzemek olmadığından, Yahudi'ye Hristiyan'a benzemek olmadığından gene Müslümandır bunlar. Gene Müslümandır bunlar. Ama eksiğimiz var, eyvallah. Eksiğimiz var. Ama kalkıp da bunlara gavur oldun, kafir oldun denmez. Çünkü bu iş itikatla alakalı. Öyle bir gavuruna benzeme niyetiyle eğer bir insan bunu yaparsa yandık edemez var. Asya'da dünyaya geldik işte. Öyle bir ortama maruz kaldık ki ama baskılarla, ama dayatmalarla, ama işte biraz adet vesaire. Öyle kapımızı gidiyoruz. Bu insana Hristiyan denmez. Bu insana Yahudi denmez. Şimdi ne diyor burada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Men a'amel zalimen. Kitab-ı Beydavi ne söylüyor? Mesela diyor kitle bakımından onlara benzemek diyor, o onlara meyletmektir diyor. Onlara meyletmektir diyor. Eminim ki bugün İspanya ve Portekiz topraklarında bütün ülkemde bir İslam medeniyeti var. Tantavi diyor ki orada Müslümanların ilk yıkılışı, ilk yıkılışı kitle konusunda diyor, e, eğri küfre benzemekle başlıyor Ardından, ardından onlar gibi olma meyli ve karakteri Müslümanlarda moda haline geldi. Cenab-ı Hak 800 yıllık medeniyeti yerle bir etti. Yerle bir etti. Yerle bir etti. Dış kitlenin, dış kitlenindeki insan kafa, kalp ve ruh dünyasını nasıl etkilediğinin psikolojik izahı vardır. Sosyolojik izahı vardır. Ama zaman nerede? Zaman nerede? Bakalım bir insan önce bunu bir düşünsün. Çocuğa cübbe şalvar giydir. Aa ah, anne, baba ben ne oldum ya ben hoca mı oldum ya vesaire diyorum. Eee çocuğa randa kıyafeti giydir, eşkıya kıyafeti giydir, tata tata tata tata tata yazıyor burada. Ya ne oldu ya? Ben ona kovboyluktan bahsetmedim. Ben ona evliyalıktan bahsetmedim. Bisikle giydirdim o kadar belki. Bak bisikle nasıl değiştiriyor insanı. Din şahsiyettir. Din şahsiyettir. Din kimliktir arkadaş. Sen mesela senin işte falan cemaatin forması bilmem neyi gazeteciler o gözle bakma. O gözle bakma. Fenerbahçe'nin forması farklıdır. Galatasaray'ın farklıdır. Beşiktaş'ın farklıdır. Hepsi ayrı formayı giysin. Olur mu peki? Yok. Yeşil tüy köpek görür müsünüz affedersiniz hiç? Yeşil tüylü. Görmüyor musunuz? Diyelim ki mesela bir köpeği yeşile boyarsa, sandık onu sokağa. Sokakta gidince köpekler ona ağaca çıkar. Ulan sen kimsin sen? Dünya yaratanların da bir yeşil efendim yani diyelim tüylü köpek hiç görünmüyordu. Sen nereden geldin ya? Hayvan canına okular belki. Hayvan bile kitleden neler içiyor neler. Burada çok sözler var. problemi, hacının, hocanın kutkusu vesaire falan değil. Değil, marjinal, belirleyeceksin, işte hobisidir. Dileyen camiye gider, dileyen diskoya gider. İstediğin gibi değil. kimse bana karışamaz vesaire. Bunlar çok tehlikeli laflar bunlar. Bunlar çok tehlikeli laflar bunlar. Anlaşılan Kudüs'e sırrı edetler ki, Efendi Hazretleri, teyit kesildi bizden, teyit gelmiyor bizden. Bize bize beyiz gelmiyor. Ne oldu bize? Zahmetin duygu bakın sağa sola başlar. Kendinizi bir kontrolden geçirin. Bakıyorlar tamam diyor ben nasıl bir şey yok. Bakın bakın bir şey var. Sonra bir derviş diyor ki efendim diyor ben yani bir şey var bende ama o kadar da etkileyeceğini zannetmiyorum diyor. Ne o dedi? Sabahleyin kalkarken acele ben arkadaşın cübbesini giyeyim diyor. Ha ondan da. Değişik bir şey. Sonra Nasıl şimdi durum? Gelmeye başladı Peygamber Hazretleri. Bu kadar bir şey bile yani sinyal veriyor. Tehlike var, tehlike var, tehlike var, tehlike var. Bir de bunun olum tarafı var. Yine böyle bir fiil kesilmesi oldu. Tarikat dersi yapıyoruz. Efendim hiçbir değişik yok. Kas kata odun gibiyiz vesaire. Dedi ki dikkat edin bakın arıyoruz ya. Bakıyorlar bakıyor bir şey yok. Sana Sanatçılar ısrar dedi ki iyi bakın dedi. Öteki bir şey var ama efendim ondan bile bilmiyor. Ne o? Sabahleyin tekkenin çorbasını pişirirken dedi, caminin odunu yok dedi. Komşunun odunundan bir odun aldık dedi, onlar çorbayı pişirdik dedi. Ha, ondan da dedi. Gidin o odunu iade edin dedi. İade ettiler. Şimdi efendim değil gelmeye başladı. Bir odun bile sallıyor arkadaş. Bir odun bile sallıyor arkadaş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yediğin haram, içtiğin haram, giydiğin haram, Allah senin duanı niye kabul etti Bir insanın giydiği elbisede bir lira faiz olsa, bir insanın giydiği kumaşta bir lira haram para olsa Allah 40 gün onun namazını reddeder diyor. Bu bankaları kim çalıştırıyor? Kim işletiyor? Ben ahanet ama faizi sadece banka yolluyor ki Resul Ekrem diyor 70 türlü faiz vardır. Artık ortada değil میں اور قانے کو لگے گا اس باہم اس کو کیا نہ اللہ اللہ نہ نہ محمد صلی علیہ وسلم کوئی انسان حمایت کورونا کا کل tezir beklentisi olmasın. Mevla ve Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yardımından çekmiştir. Çekmiştir. Çekmiştir. Efendi Baba Alayder Efendi Kudüs'e Sürü Fatih Camisi'ne girdiği zaman sizi gibi almış teyzeli kafirler dedi diye hakaret etmişti bazı Müslümanlara. Camide gözüküyor ama aslı fikri o zalimin peşinde. Onunla oturuyor, onunla kalkıyor, bilmem ne vesaire dininden dönen, partinden dönmez kafasıyla belki e, iş güzellik yapan nice insanlar var. Nice insanlar var. Nice insanlar var. Hangi namaz? Ölecektir o insan. Peki cenazesi, cenazesi camiden kalkacaktır. Müslüman kabristanına defnedilecektir. Diyor Resulü Efendimiz Ama Hesaplıkadaki İran'ın mahşerde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığı zaman e, kabristandaki diğer Müslümanlarla beraber değil. E, değil. Ne kadar ateist varsa, ne kadar efendim mason varsa, ne kadar Yahudi ve Hristiyan, peki dinsiz ve zalim var ise onlarla beraber Allah'ın huzuruna gidecektir insan. Bunlar da var. Bunlar da var. Ve dünyada yapmış olduğu hiçbir amel-i salih bu insana fayda vermeyecek vermedi. vermeyecek. Secdeden alınması da bağlasa, yani gece sahil, gündüz sahil, gece sabahları kadar namaz kılsa, gündüz belki eğer oruç tutsa, yo, yo, yo, buna geçit vermeyecekler bu adamı. Hakimine İsaburi, müstadrekinde böyle bir rivayet etti. Bu noktada İslam alemi çoktan kaybetti. Onun için bela ve şey musibetler başımızdan eksik olmuyor. Olmuyor. Olmuyor. Allah seni böyle kıskanıyor. Eee düşmanına peki dost olmayacaksın diyor. Kulun ben seni kıskanıyorum diyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Bakışlarımız bile Allah Celle Celaluhu kıskanıyor. Ama şimdi artık yani elin yavruna belki kul bela olmak, onların izinden gitme erdem oldu. Fazilet oldu bazı insanların nezdinde. Din belirleyicidir. Din belirleyicidir. Din belirleyicidir. Dinden başka hiçbir şey Müslüman hakkında belirleyici değildir. İslamiyet'in belki getirdiği hüküm budur. Budur. Budur. Şimdi A şahsın keyfi, B şahsın keyfi belirleyici gözüküyor. Ben ne kadar Müslümanlık verirsem sana o kadar İslamiyet'i yaşarsın diyor. Diyelim 20 kaşık yemek yiyip doyacaksın. Yok 3 kaşık. 3 kaşık. Kendisini din yerine koyuyor. Halbuki insanların din olma özelliği yoktur. Din belirleyicidir. Buna elbise de dahildir, yemek yeme usulü de dahildir, iş hayatı da, ekonomik hayatta, siyaset hayatta vesaire. İslam'da durum aynen budur. Ötesi, ötesini siz düşünün artık. Yani. Yapanlar, düşmanlık yapanlar hangi niyetle yapıyorlar? Dinli, değil, Allah değil. Muhammed Mustafa değil ben belirleyeceğim diyor. E sen de kalkıyorsun peki onun yüzünden gidiyorsun. Ne yapacağım ben sen şimdi? Veya ben gidiyorum. Ne olacak benim halim şimdi? Batı'nın şu son yüzyıl içerisinde bir uygulaması var. Diyorlar ki yapılacak iş şudur. Dini gün diyorlar. Türkiye için. Özellikle Türkiye genelde İslam alemi dinini görüyorlar. Bunlar noktada çok çalıştılar, çok vurdular ama başaramadılar. Muvaffak olamadılar. Buna taktik değiştirdiler. Din imajını değiştirdiler. Dinin anlaşılmasını değiştirdiler. Dinine de belli bir işte örfü, adeti, geleneği, göreneği vesaire falan filan yani. Kimisi camiye gitsin, kimisi stadyuma gitsin, e, kimisi böyle takılsın, kimisi böyle takılsın vesaire. Bir tutku yani o kadar, bir nostalji. Bu yıl Müslümanlıktan takılayım, bir dahaki sene başka şeyden takılırım vesaire. Yani ekmek gibi, su gibi, hava gibi, zaruri ihtiyaç maddesi değil. Ya zevk esprisi o kadar. Şimdi sürekli sürekli peki ortamda yaşadığımız şu efendim yani e, kötü ortamda bu istikamette din yapılanması var. Burası mühimdir. Burası mühimdir. Burası mühimdir. Herkes bu noktada bir kitlelenecek, bir kendini kontrol edecektir. Din yani bir kısmı o kadar. Din her şeyden bir şey değildir. Din her şeyden bir şey değildir. Din her şeyden bir şey değildir. Din her şeydir. Din her şeydir. Din her şeydir. Her şeyi başı huzurdur. Huzurun kaynağı İslamiyet. Bakın bir artık yemek yiyemezsin, vaaz dinleyemezsin. Peki huzurun kaynağı İslamiyet. Vardır İslamiyet, huzur vardır. Allah'la aranda köprüyü kurdun, korkma Allah'ın izniyle. Hayattan bir şey anlarsın, yaşamaktan bir şey anlarsın. Ama Allah'la aranda bir köprü yaptın, peki o zaman nedir gözü? Yani işte bir yatalak hasta olmak var, bir de ayakta tedavi görecek kadar işte hastalıklar var. Şeytan diyor ki, ana cevherde, mayanlıkta yani bulunan, peki öz zatımızdan ayrılmayan bir rahatsızlık var. Onu konu edinirsen, bir de ondan sonra e, gelip geçer. Gelip geçen türden bir rahatsızlıklar var, onları söyleyeceğim diyor. Allahu Teala gereği gibi anlamaya, hakkını ve bedelini ödemeye bizleri muvaffak eylesin. Tıpta bir kaide vardır. Önce teşhis, sonra tedavi. Önce teşhis, sonra tedavi. Doktora telefondan rahatsızlığını söylesen adam seni dinlemiyor. çünkü buraya geldi. Yanıma geldi. Öyle ezberleme, ısmarlama tedavi olmaz. Şimdi hastalık ne? Ha, görelim ondan sonra tedavisi ne? Ona bakalım. Operatör doktor Ahmet-ül Faruk Üslerhendi. ينبغي للعبد kula gereken nedir? اَلَّا يَكُونَ لَهُ مُرَادٌ وَمَطْلُوبٌ evet, وَمَطْلُوبٌ بَيْنَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Kula gereken şudur. Allah Celle Celaluhu'nun dışında herhangi bir matlubu, herhangi bir muradı olmayacaktır. Hayatta her şey bir hedefe efendim endekslidir. Hayatta gayesiz hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Gaye sahibi olmayan davası bitmiştir. Hedefi belirlerken çok iyi belirlemek gerekiyor. İstanbul'un işgali sırasında boğazdan bir gemi giriyor. Bizim Mehmet Fikri Efendim sahilden görüyor bunu. Kayada sigara yapmış, elinde bir kırık kara küpek, ee, deniz altının ee, boğaza girmek güzel olduğunu görüyor. Deniz balıklarını biliyorsunuz böyle suyun üzerinde 40-50 santim e, bir teras topu vardı. Büyük kısım gövde ise suyun altından gidiyor. Mehmet ilk o kestiği gözüyle görmüş. Denizaltı giriyor İstanbul'un uçuracak. Silahını kurmuş ondan sonra böyle yarım saat takip ediyor şeyi. Denizaltını. Ve tam nişanı kestiriyor. Tekeye basıyor. Tek bir mermi. Tek bir mermi teleskopun camını kırıyor, denizaltı o teleskopla yani adam aşağıdan etrafı görüyor yukarıdan. Yani o cam olmazsa göremez tabii. Attığı tek teleskopu kırıyor, denizaltı mecbur kalıyor suyuna çıkmaya. Çıktı iki koplarınızı geminin suyunu dibine indirdiler. Hedefi iyi yakalayabilirsen işi bitirirsin. Doğuda bir öğretmen kışın Çocukları okulun bahçesine çıkartıyor, okulun yakınında bir tepe. Tepeye bir tane çubuk dikiyor. Diyor ki çocuklar diyor, bakacağız seni diyor. İnternetten e, o çubuğa kadar ki zikzak yapmadan, yılan kavga gitmeden dost doğru gidecek. Hadi bakalım bütün sınıfı internet abi diyor. Herkes o çubuğa doğru gidiyor ama hep eğri yürüyor. Zikzak yapıyor vesaire falan. Her zaman Mehmet gidiyor. Mehmet diyor ki oğlum git bakayım diyor. Mehmet gidiyor, Mehmet'te hiç şey yok, zikzak yok. Yılan gibi böyle eğri büğrü olmak yok. Mehmet sanki cetvelle çizilmiş gibi yol baktı, dosdoğru çubuğa gidiyor. Hoca diyor ki Mehmet'e, oğlum Mehmet diyor, bütün arkadaşlarım zikzak yaptı. Giderken onunla eğri büğrü gittiler diyor. Ama sen diyor hiç diyor, şaşmadım diyor. Hiç en büyük yolunda, kaptığında eğrilik büğrülük yok. Sen bunu nasıl yaptın diyor. Öğretmenim diyor, ben diyor oraya giderken diyor, oraya giderken diyor, hep diyor çubuğa baktım diyor. Arkadaşlarım göre önlerine baktılar diyor. Onun için önlerine bakıyorlar, gidiyorlar, hedeften sapıyorlar. Sonra arada sırada hedefe bakıyorlar. Aa yanlış gitmişim, dönüyorlar sıra bu sefer. Biraz daha böyle gidiyorlar diyor. Önlerine bakıyorlar. Onun bir bakıyorlar şeye, aa, hedefe. Hedef yanlış yerde. Ben yanlış yerde, yani yanlış yerde. Hadi buradan dönüyorlar bu sefer vesaire. Böylece öğretmen gibi devamlı hedefe baktım diyor. Tam hayat budur arkadaşlar. Bir araba otobanda giderken bir ışık değiştirirse bunu sonu şarantı olur. Veya bir arabanın altına girmektir. Hedefi beklemeyen bir insan dini de yoktur bir yerde. İyyâken yâbudu ve iyâken estâin diyoruz. Yalnız sana kulluk. Yalnız senden yardım içeriz Allah'ım o kadar. Hedefi belli, hedefi belli olmayan gemiye, gemiye hiçbir şey yardım etmez. Ne rüzgar yardım eder, ne deniz yardım eder, ne insan yardım eder. Ama hedefi belli olan gemiye hangi sahibi gidecek bu gemiye? Hedefi belli olan gemiye deniz de yardım eder, rüzgar da yardım eder, herkes yardım eder. Hayat bundan ibadet değil, ibadet arkadaş. Onun hedefini koy. İnnellezine kâlu Rabbunallah sümme istekâmû. Peki. Allah de ve dayan diyor allah Teala. Önce hedefin iyi tespiti gerekiyor. Sultan diyor ki Peki insanın yegane hedefi ne olacak peki? Muradı, maklubu ne olacak? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan başka şey olmayacak. Ya Allah Celle Celaluhu olacak. Gaz olacak. Sultan Fatih'in buyurduğu gibi. İntidâlu cahidu billah. Oluptur niyetum. Dini İslam'ın mücerret dairesidir gayretum. Fazla hakkı. Himmeti cüllü ricalullahi la. أهلكم النار تسار طهري لنا كرنيكم أولياء أو أولياء أولياء إسناد الله قربانهم مثل عصام بيد بيجفة مثلكم لا الراجلة لا لا نقصا جهان واجتهاد الحمد لله بركة آيات القزارة ربكم أي محمد موجبات أحمد المختار لا ومرام ظالم الله asayı dine serbest olmuyor. Allah cahil ve billah da büyütür diyor. Benim derdim diyor. Beni başka da aramayın Yavuz Sultan Selim Antep'e buyuruyor ki dünyaya geldiği zaman Sultan Fahri'nin dedesi oluyor. Yavuz Selim torunuma dikkat edersin dedi. Sultan Fatih. Torun dedeye çekiyor. Rabbi, Rabbi şeriat dünyayı geçsin diyor. Şeriat dünyayı geçsin. İslam'ın sancağının bayrağının nereye gidilmesini istiyorsa şeriat Rabbim oraya gidelim diyor şeriatın sancağını. İsterse bu dokuzuncu felak olsun diyor. Oraya dikelim Allah diyor. Adamın hedefi bu. ينبغي للعبد أن لا يكذب بل الله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون İllerine insanları verdi, sadece ve sadece beni bilip bana kulluk yapsınlar diye yarattım diyor allah Teala. Hedef koydu mu? Koydu. Müslümanın lider sorunu yoktur. Müslümanın rehber sorunu yoktur. Müslümanın hedef sorunu yoktur. Hepsi hazırlanmış. Biz bu dünyaya, evet yiyoruz içiyoruz ama onlar için gelmedik. Biz bu dünyaya, biz soruya cevap bulmak için geldik. Nereden geldik? Niçin geldik ve nereye gidiyoruz? Yusuf Karadavi hani El-İbadet-i İslam adreslerinde böyle söyler ama çok da güzel söylemiş. İlk sorunun cevabını bulmaya geldik. Nereden geldik? Nereden geldin? Niçin geldin? Ve nereye gidiyorsun? Sebeplen bir gün kezzaliken dedi, eğer bir kulun böyle bir programı yoksa, tamam mı? Yani bizim dersi, davatı, muradı, maksudu, maksudu Allah değil, başka şeyler ise فلنلزمكم كذلك يخرج رأسه عن رزقة العبودية bu insan Allah'a kulluk kemenini boynundan çıkarıp atmıştır. Daha önerdi Allah Celle Celaluhu olmayan bir insan peki boynundan kulluk kemendini atmıştır. dertli olacak. Selahattin Eyyubi rahmetullahi aleyhi Şam'da yapıyor. Gülmedi, gülmedi. Dediler ki şey niye gülmüyorsun padişahımız? Ben dedi gülemem dedi. Mescid-i Aksa işgal altındayken, Haçlı ordularının işgal altındayken ben gülemem ben dedi. Ne zaman ki İslim Savaşı yaptı, Haçlıları yatırdı, kaldırdı, Bitti. ah şimdiden gülme hak ettin dedi. Şimdi bu bunları birçok yerde konuştuğumuz zaman biraz deniz alıyoruz. Bana bak gülmek ne zaman yani normaldir veya güzeldir biliyor musunuz? Veya işte gezmek, tozmak vesaire. İşgal olmadığı zaman, işgal olmadığı zaman, işgal olmadığı zaman, din ve diyanetin, mukaddesatın şu mübarek dedi toprağa işgal altına girdiği an gülmek bile caiz değildir. orada orada cümlem der ya aslında Müslümanın gündemi de sürekli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah vardır. Ama özellikle her şeyin tevhid ibadet altına girdiği, vatanın milletin mukaddesatı işgale maruz olduğu an gülmeye bile izin vermiyorlar. Men daike, ev istemta'a bi zevcetihi, ev velise mubakkaran, ev zehebe ile mutemekkeha, eyyâne min zilzelâ-i فهو الذهاب الدواء تجي ما مشاراني تجي من ذلك في بلارتا أو تنفع بزوجته أنا من أصنع في شيء او لدي تنبا خران ويا جران ولا كيمي او شيء بيجي بس كنا لا او تعرف او تعرف بس كتير دي بيجي الله بشوري قدر يعني يعني شيء شكوي تنام نجا دعوة بشوري لو بيجي هذا شيء بيجي أكتر Ezher zeheb ile mütenezzehat veya sektöre gidiyor, denize gidiyor, ormana gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor vesaire. Ama ne zaman? Ama ne zaman? Ama ne zaman? Eyyâme nüzulü belâye alel müslümîn. Yağmurlu tutsanak halinde yağar dedi. bir tek bütün toprak kavrar dedi. Aynen o şekilde bela ve musibet yağmurları, bela ve musibet yağmurları Müslümanlar üzerine yağarken kim giderse bilerek koyduğu şıklıktan yani vazgeçmez, üst başlamış duruyorsa, aynıdan ondan sonra hiç ayrılmıyor. Onunla beraber kundular gibi yat, kat, bilmem ne vesaire falan filan. Elinden bir şey gelmiyor. Elinden bir şey gelmeyenler çocuk üretmekle meşgul. Hangi kafayı yönümüz lazım bizim şimdiye göre çok daha. Hangi kadın, hangi kız biz lazım Onu bile düşünecek vaktimizin olmaması lazım diyor. Osman bin Mas'ın radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ya Resulullah diyor. Biliyorsun biz sürekli cihat yapıyoruz diyor. Sınır boylarında bir düşman askeriyle dövüşüyoruz diyor. Ama tabi erkek istiyor ya Resulullah. Bazen kadın tutkusu şerler falan bizi meşgul ediyor. Davadaki rüzgarımız kesiliyor ya Resulullah. Yani izin ver de affedersiniz. Affedersiniz. Affedersiniz. İzin ver de şu küfürü çekeyim atayım diyor ya Resulullah. Tamam mı? Burada ödül sana ait. Ben konuşursam şimdi de kapatacak bunu gibi yapacağız. Tamam mı? Kafam batıyorsa burayı düşüyor. Sahabe, sağa uğruna şükürü kesiyor. Sahabe! Resul-i Ekrem'e buyurdu ki, yani ödül kesmekle ibadet anlayışı yoktur İslamiyet'te. Yani dayan, diren, eforunu ortaya koy, mücadelene devam ediyor. Ama bak, sahabe nereden kesiyor arkadaş? Sahabe nereden kesiyor arkadaş? Sahabe nerede kesiyor arkadaş? Gençleri, bakmadım kutlu ve mutlu askeri. Adamlar evlenmiyor. Niye ya? Ya ben cepheye giderken dedi şimdi bir de hanımı düşüneceğim ben dedi ya. Bir daha sizden düşüneceğim ya. Bir de ondan ben kavga edeceğim dedi. Evlenmiyorum lan dedi. Ben gidiyorum cihada. Hatta savaşa giderken ecdat derdi ki, derdi ki, gel takaya, hadi. Ne var, nereye gidiyorsun? Düğüne gidiyoruz, oğlum derdi, hadi. Hatta atına derdi. Savaşa bile savaş demiyordu. Siz kütüphane kütüphane olsun ölmekin. İstemediğiniz halde yani ülküsü duyduğunuz halde savaş size fark duyuyor Hazreti Celal'i. Bakınaktan bir savaş yani istemeyin. Çünkü yani senin bir hadise. Bana kadar verir, can bilecek verir. Ama başınıza geldiğinizde dayanın ve direnin diyor. Resulü savaş sallallahu Şimdi eee Adam evlenmiyor. Niye? Davaya hizmet. Allah'ın iradesinden muradının söz konusu olduğu yerde ben hanımdan meşgul olamam diyordu. Bu sünnet seviyeye karşısına değil. Memleketi eğer işgal altındaysa, işgal altındaysa, bir imanın tehdit teknolojisi içiliyor, takılıyor vesaire, vesaire, vesaire. Bak ne söylüyor müşahara. Sünnet yok. E, hanım gitti. Ya ondan sonra gezmek, tozmak, çayı içmen, bilmem ne vesaire falan. Bunlar hep helal şeyler bunlar. Yapana bir şey denmez eyvallah. Ama şimdi hayat hep bunlar olur. Otur kalk bugün ne pazar? Nereye gidiyoruz kardeş? Hangi sahile veya? Nerede düzgün yapacağız? Köfte kebapsına ne yapacağız vesaire. İş bu olmuş peki. İmam Şahrani diyor. Hayvandan farkı yok. Kim de İmam Şahrani bir nazar? Sultan Fatih zamanında Mısır'da ee, Şazeliye tarikatının büyüklerinden. Hatta iki numaralı adamı. Mısır'daki İstanbul'a geliyor. Şahraniye diyor ki, Üstadım İstanbul'a gidiyorum. Padişah nüfuzum vardır. Büyük deniz varsa e, işte yani ben padişah nasıl geçer. Senin için çalışırım. Bak Allah'ın izniyle kabul ettiririm padişaha senin isteğini. Şahrani buyurdu ki Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Senin de Mevla'dan bir işin varsa beni gör dedi. Tamam mı? Değil, yüzsüzler de o. Bu insanların peşinden gittik, tamam mı? Senin de Cenab-ı Hak'tan bir işin varsa beni gör. Buralar kolay yerler değil. Bu adamlar öyle ufak adam değil. Bunlara kavuşmak ne mümkün değil. Muhyiddin İbni Arabi'nin, Muhyiddin İbni Arabi'nin Füsat-ı Meskiyesini bir günde bir buçuk kere okudum. O kitap 10 santim kalınlığında, 10 santim kalınlığında, 30 santim hatta 40 santim uzunluğunda 400 kitap. Bir günde bir defa verildim, ikinci döndüm, iki cildi bitti, üç dört kaldı diyor. Allah-u Teala'nın tecelliyatı onlara çok fazla, çok fazla. Helal, şüphesiz yiyecek yani şey bulamadım diyor Mısır'da. 450 sene önce. İki ay toprak edilmiş. İçer toprak gibidir. Şimdi aa hoca dedi ki ya toprak değil. Böyle anlama. Bu herkesin yapacağı bir şey değil. Keşke sarkasını gitse de yapsak. Ama bak ne kadar titriyorlar bugün. Şu marketlerde şöyle gönlümüz e, şekercesine rahat bir şekilde yiyebileceğimiz kaç tane gıda maddesi var. Yahudinin dediği gibi beni sıkıştırmayın. Ki önceden var ya en hacımızın, en hocamızın evinde dahi domuz kapılmamı söyleyebilirim. Milletin ne yediği, ne içtiği, ne piştiği belli değil, affedersin. Ya Allah versin sevgiyi. Ne verecek sevgi Cenab-ı Demin Resul Ekrem sallallahu buyurduğu gibi. Yediğin haram, içtiğin haram, giydiğin haram. Allah senin duan neye kabul etsin ki? Bunlar ümitsizlik değildir. Tekniklerimizi seçmekten çalışıyoruz. Ona göre mükemmele doğru bir adım daha yaklaşabilirsek eyvallah. Derdimiz bu. Yoksa ilham, ilham değil. Bak İslam Celilov diye bir Yahudi adam var. Özbekistan'ın şu an Cumhurbaşkanı. Özellikle Müslüman çocuklarına aşı yapıyorlar. Ama aşının ismi BCG verem aşısı. Yok kıdamı aşısı, yok vücut aşısı, yok bilmem ne seferisi vesaire falan. Böyle köyümüze güzel aşılar. Çocuklara sağlığı için aşı yapılıyor gösteriyorlar. Ama o aşılar aslında verem aşısı değil, tipo aşısı değil, çiçek aşısı, kıdam aşısı değil. Müslüman çocukların IQ'lerini aşağı indirmek için kullanıyorlar aşıyı. IQ ile zeka sınırı çocuğun yüzde seksenlik, yüzde doksanlık güçlü bir zekası varsa bu aşılar peki, bu yalan aşılara senin çocuğun IQ'sünü, zeka kuvvetini yüzde seksenden doksandan yüzde yirmiye düşürüyor. Bu sadece ve sadece karnı acıktığı zaman anne, mama, anne, su, bitti. Bitkisel hayata girmiş böyle. Beyni çıkarmış güvercin gibi sadece bir akıl, çıkarmış, çıkarmış ihtiyaçlarını ancak o kadar zekayla anlayabiliyor. Bir şey anlat almıyor kafasına. Niye? Muhakemeye götürüyorlar. İsrail, Filistin topraklarına kireç kızı gibi zehir döküyor. Arazi yürütüyor. Peki, tarlayı ekemiyorsun. Ektin buğday, gelen buğday zehir ediyor. Mısır eksen herkese öyle vesaire. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu gibi ki: yerkubûne fî hukmine illâhu ve lâ zimmâ. Bu adamların gelirlerine kan da yiyorlar Teala. Bu barış kim? İşte dünyanın barış barışsever olmak diye edebiyatlarına kanmayıyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Hiçbir Müslüman hakkında bunlar bir rüya görmez diye Allah Celle Celaluhu. Bakın nereden nereye gittik? Merkezden nerelere kadar uzandık? allah Teala açıkları kapatmaya bizleri muvaffak eylesin. Orada, orada bu zulmü yapan, belki Müslümanlara bu zulmü, bu katliamı belki e, ee, reva zihniyet burada sana merhamet edecek kadar belki merhamet sahibi değil. Değil. Değil. Irak'a Allah markalı, Muhammed markalı 600 tır bombaları atan bir Amerika yarın sana ay benim canım bizim diyecek kadar aptal değil. Birisi öyle söylüyor. Ya diyor işte atmayın diyor Amerika'ya vesaire. Bizim diyor ilahımız Amerika'dır diyor. Allah falan değil diyor. Yani bizim şey olsa Türkiye'den kaçsak yerimiz Amerika'dır diyor. E bizim Allah'ımıza söylemeyin diyor. Sen de Allah'ımıza meşgul olun vesaire falan. Yani sizin cennetiniz var, cehenneminiz var, cehenneminiz var, bizim Amerika'mız var diyor. Bizim gidecek başka yerimiz yok diyor. Onun için lütfen diyor bizi diyor. Yoksa 24 saatlik sizi bir ambulans yaparım diyor. كما نبي فلازم يجي كذلك حياة الإنسان ترتيب الدعوات في الله جل جلاله فهو مخرج رأسه عن ركة العبودية وقدمه عن قلب الرشدية والإنسان الله تنمسك هذا الدريد هذا الدريد هذا الدريد الإنسان لم kulluk temenniyle de alakası kalmamıştır. Boynundan Allah-u Teala'nın kemendini, Allah-u Teala'nın kafasının taktığı kemendi çıkartıp atmıştır. Ayağını da Allah'a kulluk ve kölelik kaybından, zincirinden çıkarıp atmıştır diyor. İbrahim Ethem Kudüs'ü Sivruhu e, e, Evliyaullah'tandır. Biri sana üstadım sana dost olmak istiyorum dediği zaman bir şartla derdi. Bir şartla derdi. Kesinlikle Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hatırlamaktan, Mevla'yı zikretmekten gafil olmamak şartıyla, olmamak şartıyla gel dostumlar. Üstadım size demeden korkturmak isterim. Tamam, gel eyvallah. Ancak Allah'ı anlatsan gafil olmamak şartıyla. Niye kadar sen seni bir gafil? Yakarım zannediyor. Muhyiddin İbn Arabi Kudüs'ü buyuruyor ki, bir zaman diyor Mevla'nın dostları diyor, e, ee, gelir ki bu cumadan öbür cumaya kadar diyor e, yaptıkları amelleri yazarlardı diyor. Yazarlardı diyor. Yani sevap ne yaptık, günah ne yaptık, artı ne, eksi ne bunları yazarlardı diyor. Yaptıkları amelleri şöyle kitabı tutarladı, liste tutarladı, defter tutarladı. Bugün şu günah işledim veya işte bugün şu sevabı işledim Elhamdülillah diyor, bu mutlakine diyor, Allah'ın sen nasip edip biz bir adım daha ileri geçtik diyor. Ne ortaya ki? Biz ise hem yaptıklarımızı yazıyoruz diyor, hesap kitap takip ediyor. Bugün şu sevabı işledim, bugün ayetsin vesaire. Hem bunu yapıyoruz, hem de diyor, kalbimizden geçen duyguları da diyor, efendimize yazıyoruz diyor. Kalbimize geldi gitti, tamam. güzel bir şey geldiyse artı, çirkin bir şey geldiyse eksi, insan ne acayip bir şey. Adamlara bak merdayı kesiyorlar. Oturuyorum televizyon karşısına mezakası kesiliyor. Ondan sonra baktığın ettiğinle telefona filan. Yok ya yani bize kaldıysa bu iş Allah muhafaza. Başımız gözümüz gitti. Hiçbir tarafı tamam kalmadı. Tamamen sakata çektik derler. Leyse bir emaniyetin ve la emaniye ehli Cenab-ı Hak diyor ki kulum hiç de sizi zannettiğiniz gibi değil diyor Allah Celle Celaluhu. Doğru, Yahudi ve Hristiyan anladığı gibi değil. Yok, ahiret zor diyor Allah Celle Celaluhu. Burada efendim bizim Bayram Ali Kara Mustafaoğlu Hoca'nın camisi var. Orada Kâsip İslahat'ın camisi. Orada bir imam vardı. Abdülaziz Bekkine diye. Bizzat. Çok acayip, enteresan, esrarengiz bir zat idi. Nazar özne rahmeti derdi diye. Hoca sen de derdi ki hocam üniversitede okuduk, okuduğumuz zaman anlıyoruz. Buraya üniversite arkadaşlar getirmek istiyoruz. Yani siz içeride bulunuyorsunuz. E biz dedi yani kapıyı tıklamadan içeri girebilir miyiz? İzinsiz içeri girebilir miyiz? Abdülhamid Beykin'e Nakşin Mezahibindendir. Bu Mehmet Zahid Korku vardı ya, e, Necmettin Erbakan Hoca'nın şeydi, e, İskender Paşa Camisi imamı. Onlar ders arkadaşıydı onlar. Ziyasi Gümüşhanevi dergahına kıymetli. Abdülaziz Bekkin'e yani anlaşılmadı çok zor bir insan. Zor derken yani yani imanla yürekle ayıramıyorsun o kadar güzel halleri olan bir insan. Dedik ki ona Efendi Hazretleri biz buraya arkadaş getirmek istiyoruz. Fakat e, arkadaşları getirirken siz geçene konuşuyorsunuz, meşgul oluyorsunuz Nasıl yapacağız dedi. Hemen girene gitti, al onunla. Dedi ki, evladım dedi, buraya geldiğiniz zaman, buraya geldiğiniz zaman, bakın dışarıdan dinleyin. Eğer içeride Allah ve Resulü'nden başka bir şey konuşulmuyorsa hiç beklemeyin. Kapıya tıklamayın, gül bir şeye girin. Ama Allah ve Resulü'nün dışında bir şey konuşuluyorsa konuşulacak içeri girmeyin. Mazhar Osman diyor ki, kaç elli yıl dedi, gittim geldim gittim. Bir kere Allah ve Resulü'nün dışında bir söz duymadım diyor. Bütün muradı Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya bağlı. Ulemadan Muhammed Zahid Kezdiri Rahimallahu Teala bir adeti vardı. Hangi mecliste, hangi toplantıda, hangi insanlarla beraber olduğu anda Allah ve Resulü'nün dışında bir şey konuşuyorsa hiç konuşmaz. Kalkar, orayı terk eder tamamen tamamen davası açık değildir. Hacı Bayram'ı dedi Kudüs'e sırruhu Edirne'ye gitti. Sultan Fatih'in babası Murat Kudalandigar Edirne'deydi. Şey, e, Edirne'deydi. Edirne'deydi. Hacı Bayram dedi Sultan Murat ziyarete gitti. Sultan Murat ziyarete diyor ki padişahım diyor. Yani üstadım diyor. Sultanım diyor Hacı Bayram diyor. İstanbul'a Allah sana nasip olacak mı? Sultan Fatih'i değil. Hacı Bayram dedi, bir Sultan Fatih'e bakıyor, bir Efendimiz Murat Hüdavendigar'a bakıyor. Bir ona, bir ona, bir ona, bir ona. Ve sonunda Hacı Bayram dedi diyor ki, Padişah'ın İstanbul'u almak sana bir yüzü yavruya nasip olur. Bir Sultan Fatih, ben vesaire. Tarihin yazdığına göre Sultan Fatih 8-10 yaşlarındaydı. Akşamleyin yatarken başını dönmüş olduğu yastığa İstanbul'un haritasını çizmiş ve yatmadan ülkeye geçmeden önce sürekli haritaya bakıyor. Ben İstanbul'a nereden kaldırırsam vurursam belki İstanbul'u düşürebilirim. Buradan kaldırırsam Konstantin Dragadet, Bizans İmparatoru bana karşı mukavemet gösterirse onu ben nasıl ekhak edeceğim? Nasıl peki onun planlarını Allah bulmak edeceğim vesaire. Eee şuradan girersem peki şöyle bir şey olsa ne yaparım vesaire. Adam 10-12 sene doğum sancısıyla İstanbul haritasına kilitlendi. غالب کی گا کیونکہ کہ جس طرح پوری کا پولیس کا نیچے سمجھ ہے اس لیے کام کرنے سرگرمی کام کیا